brand, en sy afgoede sal die vier wees wat hulle sal laat brand. Dan zal hulle saam brand, en niemand zal die vier doet mag niet.